օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Բակո Սահակյանը աշխատանքային այցով ժամանել է Վաշինգտոն։ Արցախի պետնախարարը Բեյրութում մասնակցել է Արիի տարեկան ժողովին։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը աջակցում է Մինսկի խմբի ջանքերին։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը Արցախի ազատագրական շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ համաժողով կկազմակերպի։ կկ Խորքային հորերի հորատման ծրագրով սկսված են 4 հորերի փորման աշխատանքները։ Իշխանաձորում շահագործման է հանձնվել 30 բնակելի տուն։ Հայատյացության քարոշությունը դանդաղ ներգործության ռումբի է նման եւ իր պատողները տալու է ժամանակի ընթացքում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպել է Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 12-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունը աշխատանքային այցով ժամանել է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Ինչպես միշտ, այս անգամ եւս Ադրբեջանում սվիններով են ընդունել Արցախի նախագահի այցը արտերկիր։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռոբերտ Սեկուտան կանչվել է այդ երկրի արտգոսնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտայան փոխանցվել պայմանավորված Միացյալ Նահանգներ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի այցի։ Արցախի պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը մարտի 12-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Լիբանանի Հանրապետություն, որտեղ նույն օրը մասնակցել է Արցախ Roots Investments Արի ընկերության տարեկան ժողովին։ Պետական նախարարը Բեյրութի հայ բարեգործական ընդհանուր միության Դեմիրճյան կենտրոնում կայացած ժողովում ունեցած ելույթում նշել է, որ անցած 9 տարիների ընթացքում Արիի ծրագրերը մեծապես նպաստել են Արցախի տնտեսության զարգացմանը։ Արայիկ Հարությունյանի խոսքով հայրենիքի շենացման ու զարգացման համար շատ կարևոր է ներդրումների ապահովումը, եւ այդ առումով Արիի գործունեությունը օրինակելի է։ Պետնախարարը իր խոսքում անդրադարձել է նաև վերջին տարիներին Արցախում արձանագրված տնտեսական հաջողություններին։ Այնուհետև ժողովի մասնակիցները ամփոփել են Քաշաթաղի շրջանի Աղավնու համայնքի բնակարանաշինության առաջին փուլի արդյունքները։ ՀԱԿ-ը խորհրդարանական վիայժողովի նախագահ Գյորգի Ցերեթելին Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության հետ հանդիպումներում շեշտել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ջանքերի կրկնապատման անհրաժեշտությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում Գյորգի Ցերեթելին մտահոգություն է հայտնել շփման գծում բռնության դեպքերի առնչությամբ եւ հիշեցրել, որ հակամարտությունը ծանր բեռ է քաղաքացիական բնակչության համար։ ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահը վերահաստատել է վեհաժողովի աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ինչպես նաև ԵՀԿ գործող նախագահի ազնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպուշիկի գրասենյակին։ Սան Ֆերնանդո հովտում Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ներկայացությունը մեկօրյա համաժողով է կազմակերպելու Արցախի ազատագրական շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ Արցախի բնակչության պատմությունն ու ինքնորոշման իրավունքի իրականացման համար պահանջները հնչեցնելու համար կքննարկվեն Արցախի իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ միջազգային բանաձևերը եւ պայմանավորվածությունները։ Համաժողովը տեղի կունենա մարտի 17-ին։ Այն ինչ այժմ տեղի է ունենում Ադրբեջանում լայնամասշտաբ զորավարժություններից մինչև Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները հակասում է այն պարտավորությունները, որոնք այդ պետությունը ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկրների արչև։ Նման կարծիք է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոստնակ Էդվարդ Շարմազանովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչով են պայմանավորված Ադրբեջանում մարտի 12-ից 17-ը նախատեսված զորավարժությունները։ Նրա խոսքով Բաքուն, որը ԵՀԿ անդամ է, պետք է այդ մասին նախ տեղեկացներ կազմակերպության անդամ երկրներին։ Ադրբեջանը դա չի արել եւ խախտել է բոլոր միջազգային պայմանավորվածություններն ու միջազգային իրավական նորմերը, նշել է Շարմազանովը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանում հիմնական գաղափարախոսությունը հակահայկական տրամադրություններն են, որոնք մշտապես հրահրվել են այդ երկրի քաղաքական ղեկավարության կողմից։ Հակահայկական տրամադրությունները այնտեղ հիմնված են ոչ թե հարինասիրության, այլ գերազգայնականության վրա։ Այս քայլով Իլհամ Ալիևը կրկին ուզում է քողարկել այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն իր երկրում։ Նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակը։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Համացանցում շրջանառվում է Ադրբեջանի նախադպրոցական խմբերից մեկում նկարահանված տեսանյութը, որը այդ երկրում պետական մակարդակով տարվող հայատիացության քարոշչության եւս մեկ ճճուն օրինակ է։ Իսկ ինչպես են դաստիարակվում մեր երեխաները եւ արդյոք հարինասիրությունը նշանակում է ատելություն հակառակորդի հանդեպ, թեմային անդրադառնում է Յուլիա Վանյանը։ Գարեգին Նժդեհը, ում հայրենասիրությունը հայրենապաշտության աստիճանի էր, ասել է. «Հայրենասեր լինել չի նշանակում օտար ժողովուրդների թշնամին լինել»։ Միթե Ադրբեջանի այսպես կոչված մանկավարժները կարծում են, թե հայատյացության քարոշչությամբ իրենք հայրենասիրական ոգի են դաստիարակում սերնդի մեջ, արդյոք կարելի է մանկական հոգիներն այդպես անխնա թունավորել։ Կարինե Միքայելյանը, ով շուրջ 3 տասնամյակ է զբաղվում է երեխաների դաստիարակությամբ, այն համոզմանն է, թե տեղի ունեցածը ստոր ու հակամանկավարժական քայլ է։ Մենք ամեն մի առիթ օգտագործում ենք, որպեսզի մեր երեխաները դասիրակվեն հայրենասիրական ոգով։ Բայց հայրենասիրությունը պետք է տարանջատել ճշտամանք սերմանելուց։ Ես իմ վրթովմունքն եմ հայտնում համացանցում շրջանառվող տեսանյութի նկատմամբ եւ համոզված եմ, որ չի կարելի այդ տարիքի երեխաների մոտ սերմանել այդքան ճշնամանք ու ատելություն։ Դա շատ հակամակավարժական քայլ է, քանի որ Մեր փոքրիկները դեռևս պատրաստ չեն այդքան բացասական էներգիա կուտակեն իրենց մեջ եւ նրանք կարող են այդ բացասական էներգիան օգտագործել հենց միմյանց նկատմամբ հաշվի առնելով նրանց տարիքային առանձնահատկությունը պետք է ամեն ինչ հաշվի նկատ մատուցել։ Մեր երկրում ապրում են մարդիկ, ովքեր տարիքով մեծ են Ադրբեջանի Հանրապետությունից, առանց սեփական պատմության, որից կարելի կլիներ դասեր քաղել, առանց հերոսների, որոնց կարելի կլիներ ընդօրինակել, դաստիարակության գործընթացը զգալիորեն դժվարանում է։ Կարինե Միքայելյանի խոսքով հարևան երկրում ամեն կերպ փորձում են լրացնել այդ բացը եւ ավելի խելոք բան, քան թշնամի հայի ուռճացված կերպարն է ու գիշերային մարդասպան Սաֆարովը դեռևս չեն հորինել։ Մեր պատմությունը հարուստ է ազգանվեր հերոսներով։ Մենք ունենք այնպիսի հերոսներ, որոնց գործնեությունը, որոնց քաջությունը մենք անդադ ներարկում ենք մեր երեխաների մեջ։ Սկսած Հայկ Նահապետից միջև մեր օրերի հերոսները ունենք բազմաթիվ օրինակներ, որոնց ձգտում են նմանվել մեր փոքրիկները։ Երևի հենց այդ հերոսների բացակայությունն է, որ մեր հարևան երկրի մանկավարժները ստիպված են դիմել նման ստոր հակամանկավարժական քայլերի։ Հայատյացության քարոշությունը դանդաղ ներգործության ռումբի է նման եւ իր պատողները տալու է ժամանակի ընթացքում համոզված է իմ զրուցակիցը եւ դեռ հարց է թե դրանից ավելի շատ մեր թե իրենց հանրությունն է դուժելու մեր խնդիրը եղել եւ մնում է հոգեպես առողջ սերնդի դաստիարակությունը Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խորքային հորերի հորատման ծրագրով արդեն սկսված են 4 հորի փորման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Արցախի գյուղնախարար Ժիրայր Միրզոյանը նշելով, որ ընդհանուր առմամբ հիմնադրամի միջոցներով նախատեսվում է 37 խորքային հորերի հորատում։ Արդյունքում նախատեսվում է լրացուցիչ շուրջ 900 հեկտար տարածք դարձնել ոռոգելի։ Դրանից նախնական տվյալներով օգտվելու է 850 ընտանիք ընտրել ենք այնպիսի տարածքներ, որոնք սակավաջուր են եւ մակերևութային ջրերը հասանելի չեն։ Ընդհանուր առմամբ մեր մակերևութային ջրերով տեսականորեն հնարավոր է ոռոգել 16000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության տարածք, հիմնականում վարելահողեր եւ այգիներ։ Սակայն 16000 հեկտարը խիստ հարաբերական է։ Այն պայմանավորված է տվյալ տարվա մեջ հանրապետությունում տեղումների քանակով եւ գետերում ու ջրամբարներում ջրի պաշարով, նշել է Ժիրայր Միրզոյանը։ Նախարարը տեղեկացրել է նաև, որ 37 խորքային հորերը հիմնականում նախատեսված են Մարտունու շրջանում, որտեղ մակերոութային ջրեր գրեթե չկան կամ չափազանց քիչ են։ Ասկերանի շրջանի այն հատվածներում, որտեղ հասանելի չեն շրջանի տարածքով հոսող հիմնական ետերի, կարկարի եւ խաչենի ջրերը, ինչպես նաև մեկը հադրութի շրջանում։ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքի Նորաշեն թաղամասում շահագործման է հանձնվել 30 բնակելի տուն հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Ռուսաստանի դաշնության մի ոդի քաղաքից վերադարձած մեր հայրենակիցներ Ռոման Միրզոյան եւ Սուսանա Բաբայան ամուսիններ իրենց ծովավակների հետ մեկամիտ է բնակություն են հաստատել Իշխունաձորում։ Նրանց ազատամարտիկների թաղամասում հատկացվել է 30-ականոց նորակառույց առանձնատուն, նրանց որդին հայոց բանակի զինվոր է։ Հայրենադարձ ընտանիքը վերջապես գտել իր հիմնական օջախը եւ այլևս որևէ տեղ գնալու ցանկություն չունի։ Ռուսաստանում դժվար է եղել, բարձր են ապրել, չեն կարողացել շփականություն ունենալ։ Իսկ այստեղ ունեն նորակառույց եւ հարմարավետ բնակարան։ Սպասում են որդին բանակից վերադառնա, իսկ ամենակարևորը հետո կծնվի նրանց 5-րդ զավակը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախում գործող ձերկ ձերքի հասարակական կազմակերպության յենթակայության տակ ատամնաբուժական կլինիկաներ են գործում հանրապետության միշակ շրջենտրոններում, Շուշիում, Մարտակերտում, Մարտունիում եւ Հադրութում։ Ինչպիսին է բնակչության բուժական սպասարկման դրվածքը Հադրութի կլինիկայում Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հադրութի կլինիկան լուծում է ատամնաբուժության հետ կապված յուրաքանչյուր խնդիր, բացի օրթոպեդիայից։ Հիմնականում կլինիկայի գործունեությունը հիմնված է մանկական ատամնաբուժության վրա։ Ատամնաբուժ Սուսանա Շամիրյանի խոսքով. «Աշխատանքը հիմնական վերաբերվում է մանկական ատամնաբուժության։ Մենք սպասարկում ենք երեխաների միջև 16 տարեկան։ Մեր հիմնական ուղղությունը պրոֆիլակտիկա, ատամի խորոչի հիվանդությունների եւ դրանց հետևանքների բուժումը, բացի օրտոդոնտիայից, օրտոպեդիայից։ Շրջանի դպրոցներում հաճախակի են կազմակերպվում միջոցառումներ բերանի խորոչի հիգիենայի պահպանման վերաբերյալ։ Կլինիկայի աշխատակիցներն անձամբ այցելում են կրթօջախներ եւ աշակերտների հետ անցկացնում պարամունքներ, վերջիններից ծանոթացնում ատամները կարիեսից պաշտպանելու գաղտնիքներին։ Սպասարկում ենք երեխաներին, գնում ենք դպրոցները, ագիտացիա ենք տանում, լեկցիաներ ենք կարդում, Բերանի խորոչի հիգիենայի մասին, ինչպես պաշտպանել ատամները եւ Բերանի խորոչի լորդաթաղանթը ինչ միջոցառումներ են կատարում, կատարում ենք նաև ստորացում ատամների, դա պարտադիր բոլոր երեխաների, դպրոցականների մոտ, դասարան դասարան գալիս են մեզ մոտ ներկայանում են եւ մենք կատարում ենք մաքրում ատամների եւ հետո հետագա ստորացում, որպեսզի պաշտպանենք ատամները կարիեսից։ Եվ պես է գնահատվում ընդունվում երեխաների շրջանում ձեր կողմից կատարված աշխատանքը հետևում են։ Ես կարամ ասեմ, որ մենք արդեն 15 տարի աշխատում ենք տեսնում կազմակերպություն, այդ աշխատանքը ես կատարում եմ։ Դա կարելի է տեսնել արդեն բարձր դասարանի երեխաների մոտ, եւ մենք մանկուց այդ երեխաներին հետևում ենք, ու արդեն երբ երեխաների մոտ մենակ հիմնական ատամներն են արդեն կախնատամները չկա, այդ ժամանակ արդեն կարելի է գնահատել մեր աշխատանքը։ Կարիս կա, պուլպիտ եւ պիրադանցիտ եւ այլն։ Իդեպ, այս կանխարգելիչ աշխատանքներն իրականացվում են շրջանի բոլոր մանկապարտեզներում։ Անընդհատ այդ մեր կողմից տանվող աշխատանքը ամեն տարի մենք գնում ենք դպրոց եւ մանկապարտեզ եւ կատարում ենք մեր այդ պրոֆիլակտիկ աշխատանքները, մեր զրույցները, մեր մասնագիտական ձեռքբերումներն ենք իրաց տեղեկացնում նաեւ ինչ նորություններ կա մեր աշխատանքի մեջ եւ աշխատում ենք երեխաներին սովորեցնել հիգիենա Ի սկզբանե կլինիկան սպասարկում էր շրջանի բոլոր բնակիչներին, այսինքն տարիքային համանախապակում չկար, սակայն վերջին մի քանի տարում փոխվեց կանոնակարգը, եւ այժմ միայն կլինիկայի հաճախորդները մինչեւ 16 տարեկան երեխաներն են։ Ադամնաբույժ Սուսանա Շամիրյանը սակայն խոստովանում է, որ ստիփացելինում կատարել բացառություններ։ Սկզբում, երբ մեր կազմակերպությունը բացվեց, հադրութում ենք ընդունում ենք բոլորին։ 0 տարիքից մինչև 100 տարեկան մարդկանց բոլորին։ Հիմա արդեն դե այդպես է ստացվել, որ ծրագիրը մենակ մանկականատամնավորություն։ Բայց ես ընդունում եմ նաև փոշակառուներին։ Ես չեմ կարա, եթե փոշակառուն գալիս է, հետ ուղարկեմ այդ մարդուն։ Եթե գյուղերից են գալիս, էլի ընդունում եմ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Ինչպես արդեն հաղորդել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երկորյա պաշտոնական այցով ժամանել է Լիբանան։ Բեյրութի միջազգային օթանավակայանում պաշտոնական դիմավորման արարողությունից հետո վարչապետ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունը ուղևորվել է Լիբանանի կառավարության նստավայր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին դիմավորել է Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին։ Հայաստանի եւ Լիբանանի վարչապետների առանձնազրույցին հաջորդել է երկու երկրների կառավարական պատվիրակությունների ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Կարեն Կարապետյանը Լիբանան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում այցելել է Անտիլիաս, որտեղ հանդիպում է ունեցել Արամ առաջին մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի հետ։ Հանդիպումից առաջ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կաթողիկոսի ուղեկցությամբ այցելել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճար, այնուհետ Մայրավանքի հարևանությամբ կառուցված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող մատուր։ Կարեն Կարապետյանի եւ Արամ Արաչին կաթողիկոսը քննարկել են Հայաստանի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Կառավարության ղեկավարը ներկայացրել է Հայաստանի տնտեսական ներկայիս իրավիճակը եւ վերջին շրջանի տնտեսական աճի ուղղությամբ արձանագրված ցուցանիշները։ Վարչապետը պատասխանել է ներկա գտնվող համայնքի ներկայացուցիչներին հետաքրքրող հարցերին, որոնք մասնավորապես վերաբերել են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական օրակարգին, Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման հերանեկարներին, Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցությանը։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։